تندلنا تفسير يا سورة مريم na adhuhuri ya leo tutaanza kuanzia aya ya 38 aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema asmi' bihim wa absir asmi' na absir lafzi hizi mbili zatumika litaajubi katika lugha ya Kiarabu au katika fi'li ya tafdhil kwa hivyo maana ya asmi' bihim wa absir ay ma wa ma absarahum ni makali yaliyoje yatakuwa masikizi yao na macho yao siku ya kiyama bimaana kuona kwao kutakuwa very sharp na kusikia kwao kutakuwa very sharp siku ya kiyama na cha kushangaza na almustaghrab si kwa Mwenyezi Mungu so Mwenyezi Mungu hana cha ajabu kwake yeye li'annahu alimun bikulli shay mjuzi wa kila kitu Mwenyezi Mungu hawi surprise haya maajabu ni kwetu sisi kwa watu hawa wakabadilika wakawa vile watakavyokuwa siku ya kiyama asmi' bihim wabsir yauma yaatunana siku watakaokuja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku gani hii siku ya kiyama asmi' bihim wa absir yawma yatunana ay ma asma'ahum wa basarahum yawma al hina la yanfa'uhum as-sam'u wal-basaru siku hiyo ule usharpness katika kusikia na kuona haukutowafaa wao na chochote kwa sababu nyumba hiyo ya kiyama ni darul jazaa siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura Al-Qaf aya 22 fakashafna anka ghita'aka fabasuruka al-yawma hadith vile vifuniko viliokuwa vikiziba macho yao kuona haki vitakuwa vimefunguliwa wataona macho yao yakawa kuwa ni makali kwa nini masikizi yao hayo macho yao hayo hato yawafaa chochote yomul akhirah ma lam yasma'u wa lam yubsiru fi dunya maadamu hawakusikia wala hawakuona mahali ambapo kusikia kwao na kuona kwao kulihitajika mahali ambapo kusikia kwao kuona kwao kungeliwafaa nao ni duniani lakini aghlaqu manafidha sam'ihim wa basarihim al-'ilm an-nafi' alladhi yaquduhum ila al haqq wal-huda wakaziba masikizi yao wakafumba macho yao na elimu ambayo ingewafaa ingewapeleka katika haki na uongofu hapa duniani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa faida ya maneno ametanguliza masikizi kabla ya kuona asmi' bihim wa absir bimaana katika hisia hizi mbili ile ambayo yamtangulia mwenzake in reality ni masikizi mtoto akizaliwa ni sunna kufanya nini kumwadhinia ili kitu cha kwanza anachostahili kukisikia duniani ni nini ni adhana na adhana imekusanya nini Allahu akbar Allahu akbar imekusanya maani ya tauhidi na akida kwa hiyo input katika brain ya mwanadamu iwe kitu cha kwanza ni hii lakini pili tuambiwa tuamwadhinie kwa sababu masikizi iko tayari lakini macho ya mtoto hayako tayari siku za kwanza tu ukifanya hivi hakuoni polepole aona rangi polepole aona vague figure baadaye ndio mtoto yuaona kwa baina masikizi na macho yenye kutangulia nini maskini pili masikizi daima yako na wewe umelala uko macho masikio yako ndio ukiinuliwa fulani utashtuka uinuke lakini wakati wa kulala macho yako na wewe macho yafanya nini wafumba ndo ashabul kafi fadarabna ala ala adhanin sinina adada kazibwa ndio wapate kulala kwa sababu wako mahali lao patotokea sauti yote atafanya nini atainuka asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana tukasema watu hawa duniani walijinyima opportunity ya kusikia uongofu na wakawa kama alivyoeleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya saba surati Nuh wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara Nabii Nuh alayhi salam asema mimi kila nikiwalingania watu wangu ili waje kwa Mola wao awasamehe ja'alu asabi'ahum fi adhanihim hutia vidole vyao masikioni mwao tukasema masikizi yako na wewe yako open every time kwa hivyo ili wasisikie wakafanya nini lakini macho waweza kuchagua nione nini nsione temengine za kuona mambo mabaya hutaki kuiona utafanya nini lakini kiwa watu wasema machafu mpaka ufanye nini sasa uzibe kwa hivyo hawa walikataa kusikia haki wakati ya vidole kwenye masikizi yao wastaghshaw thiyabahum wakakataa hata kumuona nabii Nuh wakafinika wakajiziba hata kumuona wasimuone wa asarru wastakbaru istikbara wakajikita kwenye ukafiri wao hata kubanduka wakafanya kibri galia hasara ya mwanadamu iliyoje duniani watakana usikie duniani utakana uone wewe unjitia tatu unjifanya summun bukmun umyun fahum la si viziwi kuwa hawasikii la wakataa kusikia haki si mabubu kwa hawasemi la wasema lakini wakakataa kupata haki si vipofu kuwa hawaoni waona lakini wakataa kuona haki lakini dhalimuna alyawma fi dhalalin mubin lakini dhalimun adh-dhalimun ay al-mushrikun kwa dalili ya aya 13 surati Luqman inna shirka la dhulmun adhim shirki ni dhulma iliyokubwa mno kwa hivyo taabiri ya adh-dhalimun twaregea kule kule katika mada yetu wale walomshirikisha Mwenyezi Mungu na Nabii Isa wakasema aidha ni mwana wa Mungu au ni Mungu au yeye ni katika moja watatu katika Trinity lakini dhalimuna al-yawma المراد به الحياة الدنيا في ضلال مبين أي في خطأ بين hawao mshirikisha Mwenyezi Mungu hapa duniani mazingatiwa ni hapa duniani utakavyokuwa duniani ndivyo utakavyolipwa kesho akhera kwa Mwenyezi Mungu asema leo duniani fi dhalalin mubin ay fi khata'in bayin wamo katika upotofu ulio dhahiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abainisha viwango vya masikizi na kuona kwa wanadamu duniani na akhera duniani walijitia hawasikii hawaoni akhera masikizi yao maono yao ni very sharp Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema aula wangekuwa duniani wasikia vizuri na waona vizuri lingewafaa wao kesho siku ya kiyama waanzir waanzirhum yawm alhasrati idh qudhiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun waanzirhum na waonye al-inzar huwa at-tahdhiru min sharrin qadimin inzar warning ni kumtahadharisha mtu na hatari inayokuja si sasa siku hizi kuna alert ya earthquake kuna alert juu ya tsunami kuna alert ya volcanic eruption kwa litalipuka limwage moto kabla ya dakika fulani utaambiwa haya kuna warning warning hii yatakana iwe acted upon lazima kwa evacuation watu waondolewe na hatari inaokuja na Mwenyezi Mungu atoa warning warning ya nini waanzirhum yawm alhasra alhasra الندامه الشديده الداعيه ila talahufi majuto tena majuto mabaya mno yanayohitaji mtu aende mbio hii يوم الحسره ni ipi يوم الحسره ni يوم الحساب siku tutakayohisabiwa kwa Mwenyezi Mungu atuonya na يوم الحساب si leo tukasema warning ni hatari inayokuja kwa yaumul hisab ni katika siku ya kiyama waanzirhum يوم الحسره اضيف اليوم الى الحسره siku ya majuto si majuto peke yake siku na majuto siku ya majuto kwa nini kwa sababu siku hii likathrati ma yahduthu fihi min tahassuri almujrimina ala ma farratu fihi siku hii walojidhulumu nafsi zao kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa kufanya maovu watajuta kwa kasoro zao min asbabi najati kulikuwa kuna opportunity nyingi za wao lao wangezifuata wangeokoka lakini hawakuzifuata majuto yao ni makubwa fakana dhalika alyawm kaannahu mimma ikhtasat bihi alhasaratu itakuwa siku hiyo kana kwamba siku iliyotengwa kwa majuto leo duniani tuna Valentine Day sisi tuna siku gani sisi watu sherekea siku hii itakuwa ni siku ya majuto hakuna anayesherekea majuto lakini siku hii kwa namna itakavyokuwa mbaya itakuwa hakuna siku majuto yatakuwa ni mengi kama siku hiyo waanzirhum يوم الحسرة إذ قضي الأمر إذ اسم زمان هي نبديل يوم الحسرة وهي زاما هذو زاما زاما يوسف إذ قضي الأمر قضي الأمر تمم أمر الله بعد Mwenyezi Mungu kupitisha hukumu yake aliyohisabiwa ashajua results zake ashapewa kitabu chake ikiwa kwa mkono wa kulia peponi ikiwa mkono wa kushoto motoni soma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa wale watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia na situjalie katika wale watakaopewa vitabu vyao katika mkono wa kushoto idh qudhiya al-amr amri ya Mwenyezi Mungu kwa hawa waliojifanya summun bukmun umyun amri ya Mwenyezi Mungu ni ipi bizajihim fil adhabi fala muaqiba lahu ni kwa hawa kuadhibiwa watiwe motoni hakuna apil hakuna atakayekwenda kubadilisha hukumu ya Mwenyezi Mungu hukumu ishapita wa kutiwa motoni tukasema na hawa ni madhalim waliomshirikisha Mwenyezi Mungu wakamfanya Nabii Isa ni mwana wa Mungu ama wakamfanya ni mtoto wa Mungu ama wakamfanya mmoja katika trinity hawa watakaa katika moto wa jahannam milele وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة الغفلة الذهول عن شيء شأنه أن يعلم الغفلة ni kupitikiwa na jambo jambo ambalo muhimu ili kwako au la kulijua tupige mfano mtu ambiwe kesho ana appointment na rais state house kesho wewe fikiri mtu huyo atasahau appointment ile watakusahau usiku mzima halali preparation itaanza sasa vae nini niseme nini sisi tuambiwa kesho kuna hisabu kesho kuna hisabu wewe ghafilika na siku hiyo iliyo muhimu ilikuwa ibakie kwenye akili yako kwa nini ukaghafilika ghafla min ghururi bil hayati dunya wa min istila'i al ahwa'i ala nufusi ni kughurika na dunia na matamanio ya nafsi kuwatawala vitu viwili ndio vinafanya watu wakapitikiwa na akhera mtu na dunia imefungukia afungua mabiashara kila mradi aufanyao ni tiki mwisho aona yeye hii dunia yoyeweza yeye hawa za nafsi hajicontrol tena ikimpeleka kwenye uraibu yuenda ikimpeleka kwenye anasa ikimpeleka kwenye riba yoyoandama ndio Mwenyezi Mungu asema afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila wamona yule Mungu wake ni matamanio nafsi yake Mungu wake kivipi pale zinapomsanif yuenda yuenda kugarantii mtu atakuwa namna gani wewe vitu hivi viwili ni sababu kubwa ya alghafla iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin ay amma yuf'alu bihim fil akhirah na hali wao leo duniani wameghafilika na yale ambayo yatawafikia yaumul akhirah siku ya kiyama wa hum la yu'minun hii yu'minun iko kwa sigha ya mudhari na fi'lu mudhari ni fi'li present na future maana continuous hawaamini si hawatoamini kule kutoamini kwao kwaendelea ai istimraru adami imanihim ila hululi qada'i al-amri yawm al-hasra kwa wataendelea kutoamini mpaka itakapofika wakati wa kuhukumiwa kwao na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama nao ni yaumul hasra inna nahnu narithul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un inna nahnu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akhbara an nafsihi bi'ibaratin tadullu ala 'azamati Allahi wa jalalihi inna nahnu ndiyo sisi hii si jamu ya adad hii ni jamu ya tafdhil na wingi wa idadi na kuna wingi wa utukufu inna nahnu akada dhamira inna kwa nahnu na hii lidalalati على أنه لا يبقى إلا الله والجميع ميت حقنا تكي بكي إلى من؟ من منيزمه سبحانه وتعالى جل جلاله إنا نحن نرف الأرض نرف حقيقة الإرث من مصير مال الميت إلى من يبقى بعده urathi na urithi kurithi ni yale mali ya aliyekufa maiti kutukuliwa na mrathi wake aliyebakia mfano baba mtajiri amewacha mali na ana watoto yale mali yatarisiwa na nani na wale watoto ambao watakuwa wako baada yake yeye kufa na kurithi ni njia moja ya kumiliki kuna njia za kumiliki zilizowekwa na sheria za halali katika njia hizi kuna zile za kutoa jasho na kuna zile za ubwete za kutoa jasho kufanya biashara kulima uvuvi kuajiriwa utakwenda mbio upate kuna zile za ubwete baba tajiri akifa zile mali zenda kwa nani ikiwa milionea yule mtoto hapo hapo yao nani kuna kupewa zawadi kwa hiyo ile mali ulionao wewe si yako Mtume swalla anasema yaqulu ibn adama mali mali na mwanadamu asema hii mali yangu mali yako ni ile loila au kainunulia nguo bimaana umespend ukatumia ama ulioiwata ya nani ile <laughs> wataila tena wengine maskini ufanye ubakhili kwa kajihini ngoja tukue yule mtoto taziponda kweli kweli vile mali hana tungu nazo basi tumia kupata khera yako toa zaka nenda hija toa sadaka inna nahnu narithul arda lakini kurithi huku ni kwa lugha ya majazi metaphorical language nao ni nini fi tamahudhi tasarrufi fi shay'in duna musharikin ni kutafarraf kwa kitu peke yako bila kuweka kuwepo mtu yoyote hapo wa kushirikiana na wewe inna nahnu al ardha wa man 'alayha hi ardhi tumesakhirishiwa sisi wanadamu wanyama picha tutakavu majabali tutayavunda tengeneza kanal tutalima tutajenga twaifanya tutakavu mpaka wengine fadhannu annahum qadiruna alaiha tuweza kufanya chochote kuna wanadamu Mungu atudhalilishie ardhi jembe licho na usefu juu ya mgongo wa Mwenyezi Mungu anajalia ardhi kifata ahyaan wa amwata hii ardhi imetubeba tukiwa hai tuko hapa juu yake tukifa ndani yake thumma amatahu akbara tukiziko tuingia wapi ndani ya ardhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nariful ardha wa man 'alayha ni kuwa tutakufa sote sisi na wanyama tuwe ndani ya ardhi ai numitu sukana al-ardh wa nuhlikuhum jami'a wa yabqa ar-rabb wahdahu abakiye nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inna nahnu narithul arda wa man 'alayha ndo akasema ndiyo yeye atakairithi ardhi na walio juu ya ardhi wa ilaina yurja'un na kwetu sisi yani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watarejeshwa tutarejea muradi wake huwa al-ba'th tutafufuliwa tulipo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mtu akipata habari ya kifo tukafunzwa tuseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un matamshi haya ama jawabu hii ni nzito inna lillahi sisi ni wanani hii ni qararu bilubudiyya kwa yeye ndio akatuleta duniani akatuleta kwa lengo la tumwabudu yeye wa inna ilayhi tutakufa tufufuliwe tuhisabiwe kwa hivyo tamko hili limekusanya imani yote ya Kiislamu inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilaina yurja'un na Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma ja'al Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين